hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Eta urtarilean eh, batasuneko kiden kontra Maldrilgo entzutegi nazionalak eginen duen epaiketan horror martean eta aizpea abrisketa epaituko dituzte beste hogeita mairu militanteekin batera hauzi hortan eh, be, estatu espainiaretik kanpo izan ekintzak ere epaitu nahi dituztela salatu dute atxaldeuntan sortuko kideek bai honan egin duten prentsaurrekoan eta horretara beraz hemen hementxe hiru bilkura publikoetan parte hartzeagatik epaituko dituztela eta hoietako bat bai onan izan zena hor hor marten atxalde Eta bel galdera simple bat, lehenik eh, nola senditzen zira berriz hauzi bide batean eh, eta hauzi bide horren haintzin ikusiz jadanik bizi izan duzun eh, prozedura Madrilgo hauzitegiarekin? Eh? ba ez dute jaiten algo <laughs> guarekin uh, eh, bizitzen uh, dudala, baina uh, eh, banekien uh, gertatuko zela, baginekien denek hauziaren uh, data urbiluko zela. Eta nik dudan horretzatena sototik ateratzean hori da. Da, ba, ba dudala tarte bat, baina uh, ez dutxekuloan buruan kendu hauzia... Uh, eldu zela eta gure egunerokotasunean hori eh, beti bagin nuen momentu bat horren joitarazteko eta da kontrol judiziala. nahi nuke azimajatu ala ere, ba, be nik diurtez eh, eh, egon naizela eta izkea zazpi urtez. Urte da eta horrek ere uh, du piskat egunerokotasuna. Beraz, bon, ba, ahitua, baina uh, eh, ez hainbeste ere aldiberean, ari dira gobernu espainolaz, hau zetegi nazionalaz, eta ezagutzen ditugun uh, uh, bide juridiko erretresibo guziekin, mm ez dira berriak sototik er, eta entzunarik eh, presondegitik, eta beraz eh, bi urtez eh, egia da lehenago kia hainitz entzuten ginoela zure izena, eta hor bez ginoela gehiago entzuten, eta be, horretara ziduzun bezala zuen etzen bakean zinetela erran nahi, hor ala ere beraz erran dugun bezala irup bilkura publikoetan parte hartzeagatik epaituko zaituztete, eta horietako bat bai honan, hor historia berriz errepikatzen da beraz? Uh, e, piskat, bai, bon, hor e, piskat uh, e, ahidura uh, hartu dugu, okan ba, bokataren behi eta duztiharen uh, uh, zehaztapena. Horrek egin nahi baitu bai eta baita izpearen zat, baditugula bilek datak, Uh, ez dutena loturarik uh, geografikoki bedaren uh, juridikoki uh, Espainiak estatuarekin. Gainera, uh, eh, benik nire prozeduran uh, eh, eura hartu zidaten, bainan, uh, eh, bazen baldintza bat bahnean, uh, zehaztua zena, uh, kakotzen artean, eh, Estatu Frantzesean egindako ekin bidei buruz, ezin nuela ez epaitua izan. Horrek egin nahi du, gobernu espainola edo eta edemu juridiko horrek uh, eh, edabaki juridiko uh, baten gainetik pasatzen dela. Eta horrek sortzen dituen Europa barneko inkoherentzia handiak eh, bi estaduen artean hor uh, ikusiko dugu hauziarekin, baina nede alde batian aktivitatea legala izaita. Konkretuki baionako honako prentsa leporatuko didate eta horren inguruan parte batzean hauzia iraganen da uh, nire atalean. Eh, alta, ez du deus ikustekorik, uh, eh, ere muaren inguruan juridikoki uh, uh, aferarekin. Jakin da hemen uh, prentsa oso legala zela, ez da ilegala. Garaian etzen ilegala. Mhm. Hor, horrek ezer nahi du, beraz, eh, zuentzat, hauzi eh, hori ez dela zilegi, eta beraz, eh, ez duzila onartzen hauzi hori? Ba, hauzi hori ez du onartzen, beste guziak bezala, hemen uste dut desberintasuna dela, uh, dela bi paraldeko uh, epaiketan sartua, Uh, baina erran behar da, erran behar dena, egualdean hori egunerokotasun bat da, beraz, Oien zat, uh, eh, ala da. Ados, eta hausirat joanen ziste, ala ere? Bai, joanen gira hausirat. Uh, eh, eta kolektiboa hartu dugu, mm badira arrazoi pertsonalak eta politikoak ere uh, uh, erabaki horren inguruan, eta ez dugulako egoera mm, luzatu. Mm -hmm. mm, gero ahiskoa hundiarekin, uh, ba, estatu frantzisean ez bezala, han jakiten aldugulako prokuradoreak zer eskatzen duen aintzinetik, beraz badakigu eskaera aintzinetik. Eskat beldurgarria da, baina uh, ala ere erabaki dugu joitea. Zer arriskatzen duzu beraz? Eskaera parte zibiletik eta prokuradorearen aldetik, fiskala, uh, eskaera amak urtekoa da uh, denentzat, bakotxaren zat. Mm ongit Eta hor, beraz, eh, amar urteko preso degi eh, arriskua, zuen zato geita iru epaituak zistelarik hor urtarrilean, madrilerat, eh, beraz, joanen ziste hortarako eta atxaldeuntan, sortu alderdiarekin batera, hor, salatu duzue, epaiketa politika bat zela berriz ere? Ba, hori biztan dena, hori biziki argia da dozirean, leporatuak diren eh, datak gainera dira aktivitate politikoa heli buruz, dira lan bilkura batzu, dira prentsaurreko batzu, eh, eh, ekitaldiak, eh, alderdi baten eh, bizi publikoa. Simpleki edozein alderdiren aktivitate politikoa da uh, epaitua izanen. Uh, gira um, epaituak gira uh, main, batasunako main nazionaliko kideak. Eta eta gainera garaia da. Epaik eta politikoak uh, biderkatzen uh, ari dira badira hilabetero, pasatzen ari direnak. Uh, beraz, osoki hortan uh, hortan gira. Uh, oso kontradiagia dena gaur egungo eskalegiko uh, eh, uh, giroaren baitan, nun uh, bai egualdean eta bai uh, ipar eskalegian, baden kontsensuz zabal politiko eta, eta ere soziala, uh, gatazkaren uh, eh, gainditzeko eta bake prozesu egeal batetan sartzeko. Justuki hortaran indoan, uh, eh, ikusiz be sustengu hori momentu untan uh, bake prozesuaren inguruan, politikoen aldetik, garaian ere zure sustengatzeko mugimendu bat sortu zen, mugimendu zibil eta politikoen artean ere garatu zena, urtarrileko hauziari begira, ez dakit ere nazioartea artea ordelarik, prozesu hortan, horren gana ere joan nahi duzie, sustengu horren bila ere? Joango gira sustengu batzuen bila, baina argi dugu interesatzen zaiguna da sustengu horoko bat. Eh? E, eh, e, eh, evidentea da hauzea zitzeginen dela eta lanketa bat izanen dela, baina hortzikaratago e, eh, main gainean dena gaur egun, ez da batasuna jatxeaka eta enuberen hauzi hori, baizik eta horoko gean, hauzi guzien inguruko tratamendua, eta beraz eh, eh, gure ustetan hauzi guziekin bukatu behar dugu, bideoiek gelditu behar dute, eta gure lana ondoko hilabetetan eh, zentzu hortan izanen da, beraz pixkat gure hauziaren zat, baina ez bakarrik. E, urratz uh, eh, kualitatibo bat eh, eman behar dute bi gobernuek e, eta ez baita ez bada eh, hauzio uh, nire gira baina norukortasun batean uh, postuko nintzateke guretzat eh, eh, sustengu eta mobilizazio e, eh, ejaldoia eta garaian izan den giro hortan e, bagine, baina ez da hori bakarrik main gainean, gaur egun oita sortzi gazte epaituak dira segikoak e, e, hauzetibi nazionalean, hauzia iragaiten alda, ari da. Intzaok zandabajetzek badu bere hausia uh, urtahilaren oita batean, olako uh, prozedura guzetaz ari gira hitz egiten. Mhm. eta, eta eskatzen dugu adik hau eh, uh, uh, zibideen gelditzea, uh, zabalean hartu behar dugu. Horror martean, gurekin ginuen atxalde untan horretaraziz, beraz sorturekin salatu duziela, uh, urtar batasunako bat asunako uh, kide gehi uh, beraz zuzu horror martean, eta izpea brisketaren kontrako, uh, hausia uh, salatzeko, milesker gurekin egonik atxalde untana. zuei.